insanla oynanmıyor. İki tarafta insan lazım. Terazinin bir tarafına dirhem var, öbür tarafında bir şey yok. Tartı olmayacaktır. Mecnun'a demişler ki, Mecnun, Mecnun, şu ağacın ne güzel boy, boynu var demişler, boyu pusu var demişler. Mecnun demiş ki, o benim Leyla'nın demiş, boyuna pusuna benzer demiş. Peki demişler ki, Mecnun, bu ağacın ne güzel dalları var. Mecnun demiş ki, Şimdi Leyla'nın demiş kullarına benzer. Mecnun, işte bu ağacın ne güzel yaprakları var diye soruyorlar. Neticede, neticede diyor ki Leyla'nın diyor saçlarına benzer. Mecnun, şu ağacın ne güzel yemişleri var, meyveleri var. Diyor ki Leyla'nın gözlerine benzer diyor. Şimdi Eylullah diyor ki, bu ne demek oldu diyor, adamın derdi Leyla. Nereye baksa hep Leyla, Leyla, Leyla, Leyla yani. Ha, davası din-i İslam olan veya Allah Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olan bir insanın da hali budur. Seni Tüsteni buyuruyor ki bağa girdim baktım diyor her yaprakta Rabbimi gördüm diyor. Bu ne iştir peki? Onun için, onun için kalp öyle bir yere ipotekli olacak ki, öyle bir yere bağlı olacak ki devamlı seni meşgul edecek. Bir insanın dişi ağırsa, hep düşün, düşün, düşün der. Ya gel iftara bize, ha ondan sonra veya gel camiye gidelim. Ya gelemem kardeşim niye? Dişim, dişim, dişim, dişim, dişim, dişim. Bir diş ağrısı 24 saat içerisinde bizi bir saniye bile boş bırakmıyor. Bir diş ağrısıyla sürekli insan meşgul oluyor. Bu dinimi beni İslam'ın içine düşmüş olduğu şu ızdıraplı hal İslam'a reva görülen bu kadar itmeler, kalkmalar hala bizde bir işaresi kadar bir ızdırap oluşturmadı, oluşturmadı, oluşturmadı. Sana sevdiğin birisi saçının telini, sakalının telini verse, verse onu en güzel yerde muhafaza edersin. Güzel tertemiz mendil arasında veya cili bir cili efendim kutunun içine koysun. Niye? Bu bana sevdiğinin dediği saçının telidir peki. Dinimiz benim İslam, bana ne hediyeler verdi. Dinimi benim İslam bana ne hediyeler takdim etti. Ama bir saçın telini muhafaza ettiği kadar ben dinimi İslam'dan muhafaza edemedim. Demek ki benim nazarımda İslamiyet'in bir saçın telike değerek kalmadı. Bir insan cebindeki mendili kaybetse, selfakı kaybetse, selfak kaç para ya? 250 bin lira, 500 bin lira. Ne yapıyorsun bunlar peki? affedersin mu çekiyorsun değil mi? Kaybet sonunu ya o mendili nerede kaybettin ben ya vesaire falan diye geldiğin yollardan gerisin geriye gidiyorsun. Ne yapıyorsun peki? Arıyorsun ama. Eee 6666 ayetten kaç tane biliyorsun peki? Okubu vel adiyatı bakhan fel muriyatı kadha yok. E oku peki rabduha vellerinize yok. Oku bir yasin yok. Oku bir estağfatı safhan yok peki. Eee? Bu adama şimdi ben ne diyeceğim peki? Bu adam markası ne peki Allah aşkına? Bazı insanlardan itikatten İslam'ı çok güzel seviyor ediyoruz ama işlerimize bakıldığı zaman yo Resul-i Ekrem sallallahu bir delikanlı hizmet ettiler. Dediler ki ya Resulullah şöyle zahittir. Gece kain gündüz sain. Gece kain gündüz sain. Gece sabahlara kadar kıyamda, namazda. Gündüz E oruç gidiyor peki. Resul-i Ekrem buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu delikanlı ne yer ne içer diyordu. Dediler ki ya Resulallah ondan bundan geçinir, çalışmaz İşte ondan ister, bundan ister vesaire atamak geçiniyor. Resul-i Ekrem buyurdu ki bu delikanlı sizin bahsettiğiniz gibi kaliteli bir insan değil dedi. اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ الْمُؤْمِنْ الْمُحْتَرِفْ buyurdu. Allahu Teala eli iş tutan sanatkar insanı, elinin emeğiyle, alnının teriyle peki, rızkının maaşın temene emin eder insanı sever buyurdu. O kadar. Bunun için insan sürekli dininin ilim bir yerde bir bileni olacak. Herkes dinini, dinini, İslam'ı muhafaza etmekte amiral gemi olması lazım. Herkes bu davan abisi olmaya mecburdur, mecburdur, mecburdur. Hoca da, meşayih da ilmi ve İslam'ı bizi bir yere kadar korurlar. Ama ve lakin dinlenip dinlenmediklerini gördükleri an onlar da icabını bırakabilir bu işi. Allah göstermesin. İslamiyet'i şu an iskeleye bağlayan halatta, halattaki iplikçiklerin çoğu koptu gibi birkaç tane iplikçikle İslam gemisi şu an iskele duruyor. Maazallah bir kuvvetli bir dalga vurursa, bu gemini o son ipliklerle koparsa, bu gemi nereye gidecektir? nereye gidecektir der ki, Yavuz Sultan Süleyman aleyhi rahmetü vel gufran bütün savaşlarını doğuya yaptı, Şia üzerine yaptı. Son savaşını Avrupa'ya doğru yapıyordu. Çorlu yakınlarında şu iki köy kemiği arasında bir çıban çıktı. Şiir Pençe diye o isimde bir çıban. Hasancan Veziri rahmetli ona Hasan ki Hasancan dedi ya baksana şu dedi sırtıma dedi yanıyorum dedi ya bu çıban neyin nesi Hasan Can baktı baktı baktı durum tehlike. Şimdi öleceksin de diyemiyor ona çünkü yani bu işin edebi vardır, terbiyesi usulü vardır. Dedi ki Hasan Can, Yavuz Sultan Selim'an aleyhi rahmeti vel kufrana, padişahım padişahım dedi. Şu an Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile beraber olma zamanı buyurdu. Nedenin de oradaki tepki, ifadesi ve hani heyecanı aykırmadı çok acayip. Dedi ki Hasan-ı Can, Hasan-ı Can ya sen bizi şimdiye kadar kiminle beraber zannederdin diyor. Çabuk bana bir yapı içirdi. Ve selamun kavlen min Rabbir Rahim dedi, ruhunu teslim etti. O anda. Çünkü Bağdadi Kudüs'e ruhu. son zamanlarında çok ağır bir hastalığa maruz kaldı. Ziyaretine gelenler dediler ki selamun aleyküm. Selam anladı. Gene tarikat dersine devam ediyordu. Zikrine zikrine devam ediyordu. Bitti. Dedi ki cemaat dedi, muhterem misafirlerim dedi, siz dedi buraya gelip bana selam verdiğiniz zaman dedi, dersin dedi bitmemişti. Korktum sizin selamınızı almakla meşgul olurken acaba yani benim nefeslerim biter tükenir de dersin yarım kalır mı diye o heyecandan, o efendim korkudan dolayı selamınızı biraz tehir ettim dedi. Selamınızı alıyorum şimdi çünkü dersim bitti dedi aleykümselam dedi, ruhun teslim etti. Ya adam böyle gidiyor. Müslüman Medine'ye benzer. Müslüman Medine'ye benzer. Müslüman Medine'ye benzer. Medine'nin bağrında Muhammed Mustafa yatıyor. O kadar peki. Eğer benim kalbim Muhammed Mustafa'nın Ravza-i Mutahharasıdır. Öyleyse bu kalp Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ipoteklidir. Onunla oturacaksın, onunla kalkacaksın vesaire. Kaldı ki burada neler var neler. Yani bir Yunus Emre gibi diyebiliyor muyum ben acaba? Bir Yunus Emre gibi diyebiliyor musun acaba? Diyorsan, diyorsan sana helal olsun. Diyemiyorsa bizlere eyvallah olsun. أي أنبياء المسرري أي أنبياء المرتري أي انسجام بيغمبري أهلا وسهلا مرحبا Sen canların canarsın, alemlerin sultansın, dertlilerin dermanısın, ehlen ve sehlen merhaba. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, Efendimiz'i kalbine davet ediyor. O manada bunu söylüyor. Sen canların cananısın, alemlerin sultanısın, dertlilerin dermanısın, ehlen ve sehlen merhaba. Sensin mahbubu huda, etme şefaatten cüda, Ahmet Muhammed Mustafa, ehlen ve sehlen merhaba. Cümle nebiler geldiler, tayine yüzler sürdüler, yoluna canlar verdiler, ehlen ve sehlen merhaba. Güneş cemalin görünür, aynı yüzler sürünür, yoluna canlar verir, ehlen ve sehlen ve Allahu Ekber şahiru, Subhanehu sultanehu, kad caehu burhanehu, ehlen ve sehlen merhaba. الله أكبر شانه سبحانه سلطانه قد جاءه برهانه أهلا وسهلا مرحبا أوصل رسول أكرم صلى الله عليه وسلم كفضان جريد ويشتر بلد من بلا غلا دين جريس يشتر محمد مصطفى بن يشتر بل رسول أكرم صلى الله عليه وسلم alemlerin gülüşü Yemen'den, Güneş sütü batıyor, Muhammed Mustafa ve dini batmıyor. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sen su gibisin ya Resulallah. Ben onu diyemem ben. Şair uzun Su kasidesi vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in metnine e, aslen onu yazmıştır. Ama ben Resul-i Ekrem sallallahu diğerde su diyemem. Niye? Su durdumu kokuyor. Muhammed Mustafa kokmuyor. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ekmek diyemem. Ekmek durdumu bayatlıyor. Muhammed Mustafa bayatlamıyor. Ee ne oluyor şimdi peki? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyden çok daha, çok daha, çok daha muazzamdır. Şair Fuzul ne söylüyor? soru soruyor beytinde. Allah güneşi niye yarattı? Allah ayı niye yarattı? Allah yıldızları niye yarattı? Niye yarattı biliyor musunuz diyor. Niye yarattı biliyor musunuz diyor. Miras gecesinde Muhammed Mustafa'nın ayaklarının altına sermek için diyor. Mevlana Kudüs'ü buyuruyor ki, aşksız namaz, namaz değil diyor. Aşksız oruç, Ramazan, Ramazan değil diyor aşktır, hac ve zekat hiçbir şey diyor. Dünyada en büyük ibadet aşktır aşk, aşktır aşk, aşktır aşk. Bir başka tabiriyle dünyada en büyük efendim, ibadet intibahtır diyor. Uyanmak yani. Kafamız affedersin dans etti, tamam yarabbim bundan sonra bir daha gaflet yok, bir daha cehalet yok diyor. İmam Rabbani mektubunda buyuruyor ki, bak ilim artı zikir artı muhabbet artı ubudiyet eşittir Allah veya Mevlam'ın rızası. Sultan diyor ki eğer ilim var tamam mı? Tamam. Ondan sonra zikrullah, tarikat dersin muntazam eyvallah. Diyor ki niçin diyor zikir diyor gerekli diyor ilimde. Niçin zikir gerekli? İnsan zakirdir diyor, zikredendir. İnsanın peki mahbubu var, mezkur var kim? Cenab-ı Celle Celaluhu salih diyor tarikat dersine iyi ihtimam gösterirse, iyi ihtimam gösterirse Allah, Allah, Allah, Allah veya la ilahe illallah, la ilahe Neticede öyle bir çıtayı yakalıyor ki insan, öyle bir noktaya geliyor ki, öyle bir noktaya geliyor ki artık yani işte o zaman muhabbet patlak veriyor. Muhabbet patlak veriyor. İnsan sevdiğini devamlı zikrettiği zaman bu sefer muhabbet ateşliyor. Tarikat onun için bak efendi Allah uzun ömürler versin. Allahü Teala ulan işe yarayanın da yaramayan da ömürlerini ona versin. Çünkü iş görmedikten sonra yaşamanın bir manası yok. Bari iş görenler yaşasın. Ha ama Allah ganidir yani. Onun da ömrünü müzdat eder. Bizim de ömrümüzü Allah Celle Celle müzdat eder. Bak bir cümle söylüyor bir. Efendi sık sık yani. Yani kardeşlerim yok. Tarikat dersleri dikkat edin diyor bu kadar. Başka yok. Buna var ya, bunun tefsiri var ya, şu cümlenin tefsiri, affedersiniz yani ama yani gel bu ne olacak 100 yıl çeker, 150 yıl çeker. Gel seninle beraber İmam Rabbani mektubatını böyle bir genç kızın dantel işlemesi gibi, kanalici işlemesi gibi okuyalım beraber veya dinle, ondan sonra bu sizin ağırlığı, nedenli, tonajının ne olur çok rahat anlarız. Ne diyeyim İmam Rabbani'yim? eğer tarikat dersi, zikir dersi peki ihtimamla, özenle, dikkatli yapıyorsa bu muhabbeti titretmeyecek diyor. Bak gerisine sana ne, ne fena yani, ne, ne güzel manasında. Ne fena geliyor, ne muazzam geliyor. Muhabbet patladı mı, muhabbet patladı mı, arkadan peki insan sevdiğini ana ana ana ana ana ana öyle bir noktaya ki sevgilim diyorsun, yarim, emret öleyim diyorsun. Tarikatlar insanı bir noktaya getiriyor. Eğer bunu yapıyorsa eyvallah. Mevlana ne buyuruyor? Aşkız tarik rahı peygamberima ma zade-i aşkiye maşkız maderima aşkız tarik rahı peygamberima aşk diyor bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur diyor ma zade-i aşkiyem aşk bizim anamız diyor Asker maderi var. aşk biz e, anamızdır diyor. Biz onun çocuklarıyız diyor o kadar. Biz bu anadan vazgeçemeyiz. Dinimizin İslam benim anamdır. Senin anamdır. İnsanın anası ona hiç efendim kötü bir şey yedirmez. Ha onun sütünde neler var neler neler var neler. Benim anam dinimizin İslam'dır. Bana şimdiye kadar hiç zararlı bir şey vermedi. Benim beslenmem için en güzel gıdalar abi, onun sütünü ben emerek peki büyüdüm ben. İslamiyet peki aynen bir anaya benzer. Anana laf ettirmiyorsun, ananı kırmıyorsun, anan için ölüyorsun ama o ana fani bir ana. Fani bir anaya bu kadar fedakarlık dinimizin İslam'a yok. Ya ya Nam Rabbani Kattesallahu Sırra ve Samedan'ı buyuruyor ki bir saat diyor bir vaaz dinlemek, bir saat bir sohbet dinlemek, bir saat peki ha, ilim meclisinde bulunmak diyor, 40 kere, 40 kere, 40 kere her kerresi de 40 günden ibaret olmak üzere 40 efendim kerre pek ama her kerresi 40 gün olmak üzere Çilehane'ye girip diyor bak İsmail caminin altındaki o şey yer Çilehane'ydi bir zamanlar Patrismek Garibi'nin tekkesinin altındaki o dehliz şilahaneydi. Bir saat sohbet diyor, ha, her biri 40 gün olmak üzere 40 kere şilahaneye girip de Mevla zikretmekten çok daha üstündür diyor. İlmin yaptığını hiçbir şey yapmıyor. Dervişlik güzel meslek. Lazım ama e, yani lazım var, elzem var. Bir ehem var, mühim var. Ehem neyse onunla uğraşılacak peki. Ne Meryem Rabbani, aha ilim. Ha, sonra harf zikrullah. Sonra peki muhabbet tetikliyor. Muhabbet patladı mı ne oluyor bu sefer? Emret diyorsun Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? Hemen yerine getireyim. Dede Yavuz Sultan Selimhan diyor ki, İslami şekere benzer diyor. İslami şekere benzer diyor. Şimdiye kadar benim geçmişim diyor, bu şekere bir tane sinek kondurmaz diyor. Ben de diyor bu şekere bir sinek kondurmayacağım diyor. O kadar ilmallah gayur ve yuhebbül gayur ve amalu gayur buyur Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kıskançtır. Peki kıskancı sever diyor. Ömer de gayurdur diyor o kadar. İnsan dinini kıskanmalı, yabana atmamalı, öksü çocuk gibi kendi kaderini terk etmemeli. Herkes Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye giderken üç kişi, beş kişi gruplar halinde gitti. Ama bir kişi tek başına gitti. O da Hazreti radıyallahu anh. Makam-ı İbrahim'e geldi, kılıcını, kalkanını yanına koydu, iki rekat namaz kıldı. Yani Mekke'den ayrılışının son namazı bu. Etrafta müşriklerin kodamanları, imana ve İslam'a hasım kesime böyle dön dön dön bakıyorlar Hasan radıyallahu anh namazı bitirdi, baktı onlara şöyle, hiç de iyi bakmıyorlar. Geldi yanına dedi ki, bana bak dedi. Men arade, men arade en yurammile zavcetehu ve yu'tine evladehu felyelkani vera'a hazel vahideti. Men arade en yurammile zavcetehu. Ulan dedi affedersiniz, hanımını dul bırakmak isteyen var ise ve yuytine evladehu evlatlarını çocuklarını yetim bırakmak istiyorsa فَلْيَلْقَدِي وَرَاءَ هَذَا الْوَادِي Aşık Dağ'ın vadisini bekliyorum. Oraya geleceksiniz diyor. Vuran vurana kan kanına gideceğiz diyor. Hadi bakalım diyor. Ha, el mi yaman, ben mi yaman, sen mi yaman onu göreceğiz diyor. O kadar. O kadar. Allah Celle Celaluhu iki tane zıttı bende yarattı diyor. Birisi şiddet, öbürü mülayemet diyor Osman radıyallahu anh. Sultan Fatih İstanbul'u fethetti. Ama Sultan e, Fatih ruhunu tahliden tarih ediyor ki Hazreti Ebubekir'in sadakati, Ömer'in adaleti, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kelin vakarı, dedi Hazreti Ali kerremallahu ve şehaat şecaati, dört tane meziyet Sultan Fatih'i bir araya geldiği için Mevla o kabiliyete, Mevla o muhtevane sahibi olan zata İstanbul'un fethini peki nasip eyledi. Yani insan davasıyla yapmalı, davasıyla kalkmalı. Namara bandi ki muhabbet, neyi kırıktır? Ubudiyeti kullur. Yani bütün meseledir o aşkın patlamasıdır. Yani na namaz nasıl kılınacak veya tarikat dersi nasıl yapılacak? Artık bir yerde var ya bunu sormaz o kişi. Niye? Kendisi peki bunu öğrenmek için öyle bir gayrete girer ki sormayın gitsin, sormayın gitsin. Biz şimdi başta muhabbeti kaybettik gibi yani. Ben yani kendimi burada tenkit ediyorum. Sizi tenzih ederim ama ama ama muhabbetsiz ne namaz, ne tarika, ne Ramazan, ne şu, ne bu vesaire. Yok. Eh yani o kadar. Portakalın suyu gitmiş, posası kalmış. Belki biraz mübale oluyor ama ben size bir şey söyleyeyim. Bak Ramazan-ı Şerif yavaş yavaş yavaş yavaş telini duvarı topluyor değil mi? Gitmek üzere vesaire. Ramazan'ın 20'si geldiği zaman şu İstanbul sokaklarında e, bazı evlerin e, işte sokak e, evlerin önünden geçerken evlerden ağlama sesleri geliyordu. Ee, evlerden hıçkırık sesleri geliyor be. Ramazan, Ramazan, sevgilim Ramazan, gitti Ramazan, Ramazan, Ramazan. Ha, sende de muhabbet var. Peki bu ne? Bu ne? Eğer o muhabbetse peki bu ne? Bak sabahleyin burada mektubat saf edersiniz. İmam Rabbani ne acayip şey söyledi burada. Niye Ramazan peki? Of anam of! Neler oluyor da neler, neler oluyor? İki cümle, üç cümle söyledi ama hele gidi. Al eline oklavayı, merdaneyi, o hamur illa tesvilatemiz ibareti az, bak ne yufka oluyor. O okunan üç satır, beş satır var ya, aynen durgun suya düşen bir taşa benziyor. Ya yani durgun suya taş attığınız zaman bir daire yapıyor. O daire bir ikinci daire yapıyor. Öbürü üçüncü daire yapıyor. Ve ondan sonra dördüncü daire, beşinci daire böyle böyle böyle böyle böyle gidiyor. Ama sen ve ben sadece bu kadar konuşuyor. Bu kadar anlıyor. Bir satır iki satır. Öyle değil. Öyle değil. Sultan diyor gibi mektubunda. Ya bu tarikatın diyor öyle incelikleri var ki, bu yolun diyor öyle esrarengiz ilimleri var ki diyor. Anlatamıyorum diyor. Ya anlatsam zaman diyeceksiniz ki bu yol çok acayip bir yol. Çok ince bir yol, ben yapamam, bu iş benim işim değil. E anlatmasam hakla batılı karışırız. Ben ne yapayım ben diyor. Bari birazcık dokunuya geçeyim diyor. Ya, ya İmam-ı Taberi, Taberi tefsirini yazmak için yazarken talebesini dedik talebelerine. Bir tefsir yazarsın yazsan okur musunuz? Dediler ne kadar olacak bu? Dedi ki 30 bin mark. Bu dediler, efendim hazretleri bu olmaz. 1100 sene önceki durum bu. Ondan sonra İmam Taberi buyurdu ki, demek ki himmetlerimiz bu kadar kasır oldu. Demek ki kabiliyetimiz bu kadar öldü he. Demek ki ya ben yazmaya üşenmiyorum, siz peki okumaya üşeniyorsunuz. Ondan sonra 12 bin maaş, 12 bin yaprak olarak yazdı tefsirini. O tefsir elimizde şu an. Eee peki, eee bugün ne yapıyoruz peki? Ne oluyor peki? için insan eğer davasına aşıksa davasını savunmasını bilmeli. En büyük silah ilimdir. En büyük silah ilimdir. En büyük silah ilimdir. Eskiden ecdat camileri yaparken iki destekli yapardı. Caminin bir tarafında tasavvuf, tarikat dergahı, öbür tarafında medrese inşa etmiştir. Ama camiler ne oldu? O dergahlardan tasavvuf ve tarikat ve dergahlardan mahrum edildi. Öbür taraftan medreseler kapatıldı, cami beğenetsiz kaldı. Keşke medreseler yıkılmasaydı. Çünkü medrese yaşasaydı tasavvuf ve tarikat da yani ilgi olacaktı. Ama cami bugün iki fayandadan, iki destekten mahrum kaldı. Sultan Selim Camisi'nin bakın Halice Bakan taraflarına ecdat ne yığma taşları yapmışlar değil mi? İstanbul'un deprem bölgesi olduğunu biliyorlar. Aa, adam mesela Mimar Sinan öyle bir mühendislik uygulamış ki size Süleymaniye'de yani o kadar sallandı sallandı cami hala dimdik ayakta. Neler oluyor orada neler, neler oluyor neler, neler oluyor neler. Büyükler diyorlar ki insan davasına öyle sadık olmalı ki veya daha hususi bir tabirle insan tarikatına o kadar yani ciddi sahip olmalı ki Ta yakaza yakazam halinde Resul-i Ekrem ona sevgilim diyecek diyor. O noktaya kadar gelinceye kadar insan davasında âli himmet olmalı, olmalı, olmalı. Ama yaşanmayan tarikat tabi, yaşanmayan din zevk vermeyince bu laflar havada kalıyor. Allah tadını kaybedenlerden bizleri eylemesin. Rahmetli Allah kanıgan rahmet eylesin. Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'ın yanına çağırdı. Dedi ki koca mimar dedi. Abu Süleymaniye camisi nasıl yapacaksın dedi. Kubbesi nasıl olacak? Minberi nasıl olacak? Mihrabı nasıl olacak? Camilere, işte, minarelere nasıl olacak vesaire. Dedi ki padişahım, padişahım dedi. Caminin kapısı şöyle olacak, kubbesi böyle olacak, minberi böyle olacak, işte mihrabı şöyle olacak vesaire. Kan Sultan Süleyman dedi ki, Kocam mimar dedi, Kocam mimar dedi, haber nur gibi konuşuyorsun dedi. Haber nur gibi konuşuyorsun dedi. Yani bir şeylerden haberin var gibi konuşuyorsun dedi. Mimar Sinan dedi ki, Padişahım devletim, hünkârım, şevkettim hudavendigar. Dün akşam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sana caminin yapılışını tarif ederken ben de senin arkandan Resul-i Ekrem sallallahu dinliyorum dedi. bu topraklar bu imanla kuruldu tamam mı? Bu camiler, bu mescitler böyle kuruldu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bana vatan bıraktı. Çanakkale Harbi'nde Türk askeri eyvallah. Yani Allah o askeri, o askere zaman vermesin. Asker tamam, silah tamam. Fakat savaşı bitiren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Resul-i Ekrem'i sallallahu gel Bize bu taraftan bakalım. İnsanın yüreğe dayanmıyor. Yarbay Hasan Bey askerlerle birlikte cepheye doğru gidiyorlar. Çanakkale'nin aldı kaçtı, şey, e, Alçıtepe köyüne geldiler. Askerler susandı, beygirler susandı. Dedi ki gelin dedi şuradan dedi işte içelim dedi, hayvanlara sulayın dedi. Cepheye doğru gideriz dedi. Baklar ki şey çeşmenin yalağında bir tane köpek affedersiniz Hayvan içecek içemiyor, içecek içemiyor. Uyuzlu bir hayvan kan revan içerisinde kalmış. Yarbay Hasan Bey dedi ki, ben dedi gideyim dedi, siz sonra gelirsiniz dedi. Köpeği kucağına aldı, üstünü başını güzelce sildi süpürdü. Hayvanı peki ondan sonra tedavi etti. İçi domuzu vesaire koyununu aldı ona. Millet ya padişah komutanım yapma etme ver köpeğe osmuş dermen dua dedi. Osmuş demeyin dedi. Ben yarın ruh-i cezada, mahkeme-i kübrada Rabbim bana o köpeğe niye merhamet etmedin diye hesap sorarsa ben de cevap vereceğim Allah Celle Celaluhu. Köpeği kucağına aldı. Köpeğe bir ad koyduk Canberk diye. Canberk diye. Canberk. Aa, köpeği suladı aldı neyse yola girdi. Askerler geldiler çeşmede işler vesaire. İşte çok şeyler oldu neyse. Sonra cepheye gider git vardılar. Yarbay Hasan Bey askerlerine oğlum sen şu sipere, bak şu mevziye geç, sen şuraya, sen şuraya, sen efendim makinalı tüfeğe buraya kur, topu şuraya yerleştirin vesaire. Bu şekilde efendim talimat verirken uzak, uzakta bir askerin yerde debelendiğini görüyor yarbay Bey Hemen gidiyor bakıyor bir Fransız askeri. Savaşta yara almış peki yani işte e, öldü ölecek vesaire. Yarbay Hasan Bey Fransız'a, Fransız efendim kucak açıyor beni kaldıracak onu ayağa. Bağır. Savaşta bile, savaşta bile düşmana kafana göre istediğin muamele yapamıyorsun. Çünkü senin üzerinde Allah var. Müsle yapamazsın. Adamın gözünü kulağını kesip ayamazsın. Öldüreceksin, bırakacaksın o kadar. Ondan öte vay affedersin namussuz, vay bilmem ne vesaire. Ya orada bile nefis, aa asla ve kat, kat, kat izin yok. Adam böyle kucaklıyor, ayağa kaldıracak. Meğer Fransız askeri efendim numara yapıyormuş. Öyle deyince de Yavuz Hasan onu kucaklayıp kaldırırken kasaplara çekti. Ondan sonra Yavuz Hasan Bey sapladı. Yarım ayaktan da yıkıldı yiyerek ambaşandı. Tabi askerler gibi komutanım, komutanım, komutanım, komutanım ondan sonra. Yarım ayaktan da gidiyor ve ağzına birkaç cümle döküldü. Cümlelerde şöyle söylüyor, Allah şahittir ki ben bu Fransa kötülük yapmayacaktım. Ben buna iyilik niyetiyle geldim. Ben buna tedavi için kaldıracaktım ama o bana bu hainliği yap dedi. Ve Yarbay Hasan Bey dedi ki, derhal bana çabuk dedi, tabur imamını çağırın dedi. Hoca efendi geldi dedi ki, hocam dedi, çabuk bana la havle ve la kuvvete illa billahı, la ilahe illallah telkin et dedi. Çünkü artık yani sevgiliye kavuşma zamanı, ruhu teslim edecek. Hoca efendi geldi vesaire. Yarma Hasan Bey çok kan boşanıyor ve artık gidiyor, süzülüyor. Öteden beriye, öteden beriye, öteden beriye o baktığı şefkat gösteren köpek var ya, hayvan geldi. Yarma Yasan Bey'in kucağına girdi. Kafasını itekliyor, bilmem kıçını vuruyor, affedersiniz. Ayaklarına bir şeyler yapıyor. Yarma Yasan Bey anladı. Anladı ki bir şey var. Bir, bir, bir, acayip bir şey olacak burada. Ve dedi bir çabuk dedi, beni ayağa kaldırın dedi. Ve Yarbay Hasan Bey ayağa kaldırıldı, uzaklara baktı. Baktı ki, baktı ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yarbay Hasan Bey çakı gibi oldu. Hiç hastalık basılık bir şey kalmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına gelince Yarbay Hasan dedi ki ya Resulallah niye zahmet ettin ki dedi. Gubarı payine Alman cihanı Ya Resulallah Değişme muayene Hıfk asmanı Ya Resulallah Duyunca Makdemi teşrifin Sülbü pakinden Adem Değişti habbeye Celaluhu Ya Resulallah. Meçhul Osmanlı şairi adam söyledi, adam o da gitti. Adamın ismi belli değil. Duhare haline, aman cihane Ya Resulallah. Ya Resulallah diyor. Bana cihanı dünyayı verseler ayağı benim yani ayağının tozuna değişmem ya Resulallah. Değişmem o yine hep asmanı ya Resulallah. Mülfatça kıl demektir, saç kıl demektir. Bana yedi kat gök semayı versinler ya Resulallah. Ya, ya, senin ben sakalının teline, saçının teline değişmem ya Resulallah. Duyacağım. مقدم تشريف صلب فاك قناتهم Ya Resulallah, Cenab-ı Hak Celle Celal Adem babamız ile Allah validemizi cennete koyduğu zaman Mevla buyurdu ki hanımınla birlikte yer iç ondan sonra ama dedi şu yasak meyveden yeme dedi, yeme dedi, yeme dedi. Cahil şimdi orada bir yakıştırma yapıyor ama ne yakıştırma? Adem Aleyhisselam bir levha gördü şeyde, cennette. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Adem Aleyhisselam Mevla dedi ki, Ya Rabbi, abi la ilahe illallah tamam dedi. Şu Muhammed kim dedi ya Resul, Ya Rabbi. Dedi ki o senin sülbünden gelecek olan Seyyidül Murselim, Tacül Enbiya, El Murselim, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ha, tamam anlaşıldı şimdi. Şair diyor ki Cenab-ı Hak ama ayet ne diyor? Nesiye وَلَمْ نِجِبْ لَوْ عَزْمَا buyuruyor. Adem Aleyhisselam kasten yemedi o meyveyi. Çünkü peygamberlik ismet sıfatı vardır. Yani emre muhalefeti yoktu. Mevla diyor ki unuttu. Ama o meyveyi yerken yüreğinde bir kararlılık yoktu. Yiyeyim de yani işte nefisten, iştahtan öyle yok Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ama bakın şair ne yapıyor? Diyor ki yedi o meyveyi. Niye biliyor musunuz diyor. Cennetten çıkayım da ee Muhammed Mustafa'ya ümmet olayım diye ayınca makdemi teşrifin sulbü pakinden adem Adem aleyhisselam baktık kendi zürriyetinden peygamber gelecek değiştiği habbeye bağrı cinanı ya Resulallah yedi o meyveyi cennet, cennetleri feda etti Dünya ilk sana efendim ümmet olmak için. Ama ben hala ümmet olmanın manasını anlamış değilim ben. İmam Rabbani Kudüs Sırrı buyuruyor ki, Resul-i Ekrem sahabasının bütün sünnetlerini yaptım diyor. Bütün sünnetlerini yaptım. Zaten ulemanın icma var, ittifakı var. Kendisini sünnet-i seneye tatbiki, dünya çapında meşhur olan yüz tane alimin sünnet-i seneye tatbikine denktir diyorlar. O kadar yani azimet sahibi sultan. Rabbani Kuddisesi. Efendimizin bütün sünnetlerini yaptım, yalnız bir sünnetini yapamadım dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan Hüseyin radıyallahu anhuma ile birlikte cemaatle namaz kıldı. Ben bu sünneti yapamadım çünkü, çünkü benim torunlarım o kadar büyümemişti buyuruyor. Bunun var ya, şuranın var ya, öyle ince efendim, dakik efendim noktaları var ki, yani konuşmak, bilmiyorum yani konuşmakla sanki biz efendim meseleyi hafifletiyoruz gibi geliyor. Ama bizim bildiğimiz çok ötesinde. Sultan 3. Mehmet e, Osmanlı Devleti'nin padişahlarından. Ne zaman peki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem adı anılsa hemen tahttan ayağa kalkardı. Bir mecliste eğer e, 20 kere Resul-i Ekrem ismi anılsa 20 keresinde kalkar bir saygı ve hürmet gösterir ondan sonra oturur idi. Dava sahibi olunca insan devamlı sevdiğiyle birlikte olmak istiyor. He, onunla belki durumu ve e, işte asayişi götürmek istiyor. Açı diye bir yer var ya Endonezya'da. Hani tsunami oldu orada, deniz kalktı indi, 300 bin kişiyi yuttu. Oraya ecdat buradan erzak yardımı gönderdi. Orada bir insanların efendim her türlü iaşe ve ibadetleri karşıladı. O zamanın döneminde buradan ta Endonezya'ya peki. Dediler ki bizim size teşekkürümüz ne olacak? Yani ne yaptım biz size? Dedi ki biz sizden bir şey istemiyoruz. Sizden bir şey istiyoruz. Mübarek günlerde fakir fukaraya dedi, verdiğimiz erzaklardan dedi, işte yemek verin, işte su verin, şunu verin, bunu verin. Sevabını Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hediye edin dedi. Biz sizden bir şey istemiyoruz dedi. Bizim rüzgarımız durdu durdu. Bizim rüzgar durdu durdu. Tophanenin hakkı değil. Çanakkale Harbi'nde peki neler yaptı neler. İngiliz Kuvvetleri Komutanı Hamilton hatırasına diyor ki karanlık liman diye bir yer var Çanakkale'de. Orada İngilizlerin 26 tane gemisi var, savaş gemisi. Bu gemiler yarın çıkacak, İstanbul'u bitirecekler. İstanbul gitti, Türkiye gitti. İstanbul gitti, Türkiye gitti değil mi? Eyvallah, bugün için de aynı durumdayla. Neticede ne oldu biliyor musunuz? Şimdi adam diyor ki, yani biz böyle denizin yüzünü ve tarıyoruz diyor ışıkla diyor. Acaba Türkler gelir mi? Bir mayın düşer mi? Ha, gündüzde helikopterle sürekli yukarıdan tarıyoruz diyor. Hava fotoğrafları çekiyoruz. Acaba Türkler gelip bizim gemileri bir şey yapacak mı diye. O gece, o gece, o gece ne oldu? O gece e, Tophan'ın Hakkı Bey, Yüzbaşı Hakkı Bey 26 tane mayın döşedi. 26 tane gemiye 26 tane mayın döşedi. Ama ve lakin diyor ki Hamilton Mayınları diyor kıyıya böyle dik değil, ya paralel düşer diyor. Paralel düşer diyor. Askerlik tarihinde diyor mayınlar hiçbir zaman o şekilde döşenmez. Ya sahile bir dik bir şekilde yani döşenir. Bu adam diyor kaydı dışı diyor mayınları döşedi diyor. Ve sabahleyin diyor ondan sonra gemiler çıkacak İstanbul'a gelip İstanbul'u bombalayacak fakat gemiler çıkamadı. Ee, hangi gemi dokunduysa infilak etti, 26 tane gemi orada denizin dibine boyladı. Ama ne oldu biliyor musun? Ama ne oldu biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Bir gün önce yüz, Tophan'ın yüzbaşı Hakkı Bey'in komutanı Cevat Bey'e Resul-i Ekrem sallallahu buyurdu ki Cevat söyle Hakkı'ya dedi mayınları kenara dedi dik paralel düşesin dedi. Muhammed Mustafa eğer bu emir ve komutayı vermeseydi Bugün İstanbul'da gitmiştir gitmişti. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana vatan bıraktı. Sana vatan bıraktı. Sana ülke bıraktı. Sen bugün efendim haraç mezat ülkeyi satıyorsun. Bilmem şu bu vesaire. Yani işte mal gümüş, mal rengi vesaire. Bu memleketin tek bir taşı bile, tek bir çakıl taşı bile eğer yani yabana giderse bunun hesabı çok zor olacak. Bunun hesabı çok zor olacak. Böyle neler neler Allah Celle Celaluhu Habibini cepheye askırmak gönderiyor peki. Niye? Sana Cenab-ı Hak peki Habibiyle vatanlara geç. Sen okumuyorsun sen. Sen okumuyorsun sen. Sen okumuyorsun sen. Sen davana sen çıkmıyorsun. Öyleyse haşerat gibi, yılan gibi, böcek gibi yavrun çizgisi altında evine mahkumsun. Bir zaman gelir ki kılıncı kılından çekip çıkar Kafirin zulmünü besleri, kafirin zulmünü cihandan kaldırırım. Hurri olan gözlerin gibi cihan üzerine bela yağdırsa, kız kadar çekilirsem senin değilim. Bu salametle, bu metanetle, bu şecaatle bu dinini bilirsen bize intikal etti. Neden ne söylüyor? Bir zaman gelir ki kılıncı kılından çakıp çıkaralım. Kılıcımı sıyırırım diyor. Güneş gibi kafirin zulmünü cihandan kaldırırım. Güneş doğdu, hiçbir karanlık kalmadı. Ha o misal diyor, o misal diyor. Aynen diyor ben doğduğum zaman kafirin dünyadan zulmünü kaldırırım ben diyor. Honriz olan, yani kanlı gözlerin gibi cihan üzerine bela yağdırsa gelsin, kafirin, Yahudun, Hristiyanın alayı, yetmiş misli, yüz misli gelsin diyor. Kıl kadar çekilirsen selim değilim diyor. Bu ruh Muhammed Mustafa'dan geliyor. Yavuz Sultan Selim'in cennet mekan durup dururken böyle olmadı peki. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini ben gereği gibi anlayamadım. Resul-i Ekrem Cenab-ı Hak yaratça yılokli bir tizayı kavulmayın diyor. Düşmanı takipte huzur etmeyin diyor. Eee? Kudun hecrekum. Tedbirinizi almıyor Cenab-ı Hak. Düşmanı takipte huzur etmeyin diyor. Yani iz takip edin. Bu adam bir adım attı, ikinci adım nereye doğru vesaire. Davana sahip çıkıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden bir tanesi de eğer Efendimiz'e istihbarat gelirse falan yerde ya Resulallah bizim aleyhimize konuşuldu. Efendim daha bir fiili bir hareket yok, ordu hazırlıyor. Duydu ki mesela diyelim beni Kureyze Yahudileri veya beni Kaynuka Yahudileri veya Necranlı Hristiyanlar, Müslümanların ve sabi i kiramın aleyhine bir şey konuşuyorlar değil mi? Resul-i Ekrem fiili bir hazırlıkla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gerille çıkartıyordu. Hurkaç prensine gerille çıkarttı ve daha konuşma yapılırken fiili hazırlık başlamadı, gül ehli küfrün kafasına iniyordu. Sultan Hamid cennet mekanda üç tane Müslüman incitildi, incitildi buradan ordu çıkardı. Bak din dava bu ciddiyet olunca nesillere intikali mümkün oluyor. Yoksa bu işi bırak hocaya, ondan sonra biz o iftar, bu iftar, iftar şovları, dinlemeler vesaire. Yok arkadaş, yok arkadaş, yok arkadaş. Ben işin ibret tarafındayım ben. Gülbettin hizmetler var biliyorsun Afganistan'da. Bütün emsalleri vuruldu, şehit oldu. Bir o kaldı. O Yeşilköy'e geldiği zaman Necmettin Erbakan gitti, Yeşilköy'de onu karşıladı. Erbakan ona iki elini böyle gulbettin hikmet yarın göğsüne koyar. Dedi ki gulbettin gulbettin Allah'ın aslanlarısınız siz dedi. Allah'ın peygamberleri muhterem kullar. Allah'ın aslanları. Gulbettin Hikmet, Hikmet yerdi ki Necmettin Hoca, Necmettin Hoca aslanlar cephede kaldı ben kerata ediyor. <laughs> ben kerata kıldım. Ay, ne yarattın? Ay, amaç beden üstler beden. Aç şirk kabul etmez, aç pazarlık kabul etmez. Seviyorsan bedel ödeyeceksin arkadaş. allah Teala bu noktada bedel ödemeye bizlere muvaffak eylesin. Rabbani razı diyor ki, İhdine sıratın müstakim diyoruz diyor. Ne demek o? Ya Rabbi bizi doğru yola ilet diyor peki. Hidayet iki şeyle olur diyor. A istidlalindir. Ya ne o istidlalin? Ayet, hadis, bileceksin bunları. Bak, okuyacaksın diyor adam. E ondan sonra tezkiler tasdiklerinde. Ha, yani tarikat sahibi olmakla, insan savaşı teçhizatla gider, topla tüfekle gider peki. Elli kolunu sallayarsa düğüne gider gibi, maça gider gibi davaya gider mi arkadaş? Birisi Ahmet İbni Hamid Rahimullah'a geldi. Dedi ki, e, bu İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye ve onun hadis yani yönümü ne dersinse, hadislerde iyi alim midir diyor vesaire. Ahmet İbni Ahmet adama menente demedi, sen kimsin demedi. Ma ente dedi. Arapçada gerçi ma hem insana kullanılır canlıya hem cansız ama adama menente demedi. Ma ente ulan sen olur musun dedi. Sen kimsin Ebu Hanife'yi ağzına alıyorsun diyor. Fetavai Katarhani'ye diyor ki, ki yani Osmanlı Devleti'nin itibar etmiş olduğu Oldu büyük fetva kitabından birisi de Fetavai Teferhaniye'dir. Bir insan bir hafıza, bir insan bir talebeye, ana sana yansın diye bir talebeye bir ağır bir söz kullansa veya onu ağır baksa bunun dini yoktur gibi bu diyor. Cenazesi kılınmaz, buna kız verilmez, kız alınmaz ve ondan sonra Müslüman kabristanlığına defnedilmez. Millet! Yeniden iman, yeniden iman, yeniden iman. Dervişlik olaylı tacıyla kırka, Tanrı 30'a 40 diyor. Yunus Kudüs'ün sırrı bu. Onun için dervişlik büyük bir nimettir ama derviş yani derviş devrilmiş değildir. Derviş insanların olduğu ya öldüğü yerde insanları oldurandır. İnsanların bittiği yerde tekrar insanları ilgilen bir sistemdir. Tekkeler tekkine benziyor. İzmit'teki İpraş'a benziyor. Ne oluyor? Ham petrol geliyor, ham petrol o fabrika işliyor, benzin yapıyor, mazot yapıyor. Tekke Rabbine Müslüman yetiştiren yerdir. Yani buradan Bayram Hoca affedersiniz, bir kalas gibi giriyor, bir tomruk gibi giriyor. Burada işte budaklarını kesiyorlar, doğruyorlar vesaire, beni kırımlıyor, ediyor vesaire. Öbür taraftan tamam 5'e 10 keresi çıkıyor, lambiri çıkıyor. Tekke tarikat ve tasavvuf budur, budur. Budur. Allah bir noktada dimdik durmaya bizleri muvaffak eylesin. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيلَ اَسْرَاتُ الْمُسْتَكِمْ Kim Mevla'ya sımsıkı sarılırsa, sarılırsa peki hidayeti bulu diyor. Raci, hidayet iki şey olur. A, ilmin var mı? Var. Tarikatın var mı? Var. Tamam ama ilim nasıl olacak? Tarikat nasıl olacak? Orası bir teferruat, gidiyor da gidiyor. Eğer bu iki ayet tamamsa Allah'ın izniyle istikamet tamamdır. Ben kendimi cennette büyük bir alimene sürdüm. Ben cennete girdikten sonra ümmet Muhammed eğer cehenneme gittiyse o cennet bana cehennemdir diyor. ümmet Muhammed eğer diyelim işte cennete girdiyse ben cehenneme gittiysem o cehennem bana cennettir diyor o kadar. Allahu Teala bu sanadette dinini, dini İslam'a asker olmaya hepimizi muvaffak etmesin. Sevmediysek sevmeye, sevdiysek bedelini ödemeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Ezan okun değil mi? Ha? Kusura bakmayın ben haberim olmadan uzattım. Hakkınızı helal edin. El-Fatiha.